Ciam ni audas la vorton creemo, ni ofte pensas tui pri famai pentristoe, lertai musicistoe, au geniai verkistoi. Ni imagas grandain kai vercoin, cae mirindain in presentoin. Sed hodiau mi shatus inviti vin pripensi ion iom alian. Mi volas paroli pri la creemo, ciu logias en ni ciui, ec se ni tute ne consideras nin artistoe. Fakte, la capablo crei cae formi nean mondon – estas tute natura cae profunde homa traito, ciun ni usas ciutage sen rimarcition. Pripensu, exemple, la tempon ciun ni pasigas en la cuireio. Eble vi havas recepton, sed subite vi rimarcas che mancas al vi iu specifa spizzo. Anstatau resigni, vi decidas usi ion alian. Vi flaras diversain herboin, gustumas la saucon, cae iom post iom creas tute novan pladon. Tiu simpla ago de improvisado estas pura creemo. Cui rado ne estas nur simpla segvado de reguloi, sed bela danzo de gustoi cae coloroi. Ciam vi ornamas la teleron anta ol servi la mangiagion al via familio, vi facte agas ciel artisto, ciu jus finis sian belan pentrajon. La sama afero ocasas ciam nisorgas prini ai giardenoe, au ec ciam ni ordigas ni ai Giardinado estas mirinda maniero esprimi onian vision. Vi electas kiu in floro in planti apud kiu i legomoi. Vi sorge atentas pri la lumo ca la ombro, ca vi helpas alla naturo crei harmonian netoson. oson. Ec la simpla decido pri kia la rangi la mebloin in via logio chambro, pur igi gin pli acceptema ca comforta, postulas viglan imagon. Vi provas ma sama in ebloin, gis vi sentas vin felicia pri la fina resulto. Tio estas la vera essenzo de la crea proceso. Ni ec ne forgesu pri la arto de elturni gemo. Ciu iam ocasis al vi che io rompigis en la hemo, cae vi successis ripari gin per tute neatendita ilo au materialo? Tiu lerta capablo vidi novain ebloin en ordinarai obiectoi, estas brilega formo de ciu taga inventemo. Ciam ni alfrontas malfacilajoen, cae trovas necutimain solvoin, Ni exercas la saman parton de la cerbo, chiun usas la plei fama inventistoi. Ni simple transformas obstacloin en chansoin pur ludi per nia ideoi. Mia celo hodiao estas inspirivin rigardi vian propran vivon per novae oculoi. Vi absolute ne bezonas penikon au musicilon por esti creema homo. Via tago estas via tolo, cae viae ciutagae agoi estas la coloroi. Do, La venontan foion, ciam vi lerte solvos problemon, au cuiros bon gustan vespermangion el prescau nenio, memoru gratuli vin. Vi estas la artisto de la propra vivo. Mi gioius legi pri viai proprae ciutagae creae agoe. Racontu en la commenteio.